vegada varen creure que podien posar fi a la pobresa, al racisme i a la guerra amb sentades no violentes i apel·lació a la moral. Aquesta ingenuïtat és cosa del passat. Avui vivim a un país que ha declarat la guerra als seus propis fills, al seu futur. Vivim al ser d'una bístia moribunda, disposada a matar tot lo que se mogui. Ser jove és un crim. Qualsevol grup de lots reunits se transforma automàticament en una algarada. La llei és ara il·legal. Els nostres germans i germanes més valentes cauen als carrers apaleats, assassinats, exiliats a països llunyans o enviats a camps de, de detenció als que li diuen presons. Les, por les porres dels porcs destrueixen totes les coses hermoses que hem construït. És una guerra per la terra. La nostra supervivència depèn de la nostra capacitat de desfer-nos dels explotadors psicodèlics, dels porcs invasors i dels polítics, i de que podem crear comunitats de joves on podem residir aquells que abandonam el estil de la vida de la classe mitjana. Avui, ahir, avui i demà ens trobarem a 1984. 1 984. passeu, com cada setmana, 1984, aquest espai dedicat al hardcore i al punk, fet a Mallorca i fet arreu del món. Estem amb, amb alguns companys que ens acompanyen avui, com el veí de la Vila del Gaida, Larry. Bona tarda. Bona tarda. Com va? Va bé? Va bé. bé. I, i bueno, també ens acompanyen Nur i, i, en, i en Bernat. Avui Ui. li enviem una forta abraçada a en, en Raül, que no ens pot acompanyar, i també li enviem una forta abraçada a en Antoni Maltraste, que ha fet 40 anys de vida en sí. aquest món. Molt d'anys! I, I també aprofitant per dir-vos que aquest molt grup... Anys. Molt d'anys! clar que molt sí, Nur. Molt bé. I aprofitant per comentar-vos que aquest grup que escoltàvem, que se diuen Breaking Romantic Moments, i és una banda que encara que se va fer a Mallorca aquesta cançó la van enregistrar als Estats Units eh, és una banda formada un projecte entre en Ben Halliburton i el senyor Tony Maltraste i, si us sembla, arrencam amb una altra novetat que teníem al tintero de tot l'estiu. És el disco d'Amoeva, una banda argentina, que se titula Tumba tu tumba, un 12 pulgades de skate punk i que ja havíem descobert aquí al programa la temporada passada gràcies al, al 12 pulgades compartit entre ells mateixos Amoeva i els 7 Magníficos. mm. Pues anem amb ells, Amoeva, des d'Argentina. De Dali, Sebas. Aquí conviven 30 episodios de misiones entendidos. Su errónea, la de que falta memoria. Gracias. passam a una altra novetat, encara mentre escalfam els seients aquí a Titoeta Ràdio, a la Vila del Gai de Mallorca, i anem a escoltar una banda que se fan dir Ruïdosa Immundícia. Molts els recordareu per la seva visita de fa uns quants anys aquí a Mallorca, aprofitant que enregistraven eh, els, les cançons que van aparèixer el 12 pulgats compartit amb Solid Decline, i aquest estiu na Carolina i en Georg, eh, la veu i la bateria d'aquesta genial banda afincada a Viena, pues, ens van deixar el seu darrer 7 pulgades, que vos presentem a continuació. cançons que venen molt seguides, com heu comprovar, hem escoltat dues, Uh, diria jo que era No lo acepto i Contaminados, això ha estat editat per un celler, diria jo que alemany, que és Herzfist Records, el seu, la seva referència número 42, un celler que sol acostumar a treure només 7 pulgades. Avui eh, a Mallorca tenim un, un parell de concerts, per cert, uh, i un d'ells uh, tindrà lloc a la Sala Pecados, com vos anunciàvem la setmana passada. Uh, són dues bandes de Barcelona, que venen a tocar i estarem compartint amb dues bandes locals. Eh, xerram d'ASAC i CS37, que és Cessio, i avui ens acompanyen al programa, però deixem que se presentin ells mateixos amb la cançó que, que dona títol a la seva banda. Ah. Einstein tiene necio, necio, Pues Cesio 137. Deixem que se presente Inés mateixos. Buenas tardes, cómo estàu? Eh, pasa cómo Com estem? Bienvenido chicao. muchas gracias pues ahir vam tenir el plaer de disfrutar del vostre concert juntament amb el Lassac. Bueno, vaig arribar una mica tard, així que no el vaig veure. Vau tocar el Jarana de Palma i avui repetiu el Pecados de Calamalló. Uh mhm. -huh. És la vostra primera visita i la banda la formau... Pues yo soy Guimarol, uh, canto o berreo, o soy una garza. <laughs> Juan Carlos, guitarra i Lluís, baixista. Hay que hacer caso a los micros, chicos. Si pues no, no, vale para nada. A mí me dan miedo. esto es como Radio Bronca. Que <laughs> falta el batería? que se ha quedado en casa echando la siesta. Muy Claro que sí. Tenemos aquí un cassette eh, que es la vuestra primera maqueta, ¿no? Un chorro de canciones, mm-hmm. Gracias, Juan Carlos. Y me comentabas ahí que es una primera edición mm-hmm. en cassette. Un poco forzada. Fue una tirada de 30 cassettes porque no llegó la edición que tenía que llegar y compramos rápidamente tres días antes de hacer una mini gira que estuvimos haciendo cassettes y en casa, pim, pam, pim, pam. Y después... Yo me cargué dos, dos radiocassettes pues grabando. Y I luego se, lo, se lo tuvo que comer el Imanol i, Carlos, tot esto. I, bueno, en realitat això sortirà la setmana que ve arriben cassets de fàbrica, fotrem pues, 100 còpies més, uh, i, bueno, pues això és com una, bueno, un adelanto no, de, del casset bueno, de fàbrica. Llavors això ho vam fer per uns concerts que vam fer, com ha dit ell, a Logroño i Bilbao i també als bloques a Barcelona i bueno, pues, les vam polir totes en un parell de dies. És compatible, no?, el casset amb, amb tenir un bandcamp, no? Tots els formats són compatibles pues sí. o, o vosaltres sou així del defensors de lo analògico? No, bueno, bueno jo personalment m'agrada el analògic el que més, no? vinils i cassetes el que més em, em pillo. No? Que passa també la, la eina d'internet no? que pot escoltar tothom, on molta gent s'ho pot, pot escoltar o descarregar, doncs també fa que molta gent eh, el pugui escoltar a la teva banda, pugui arribar a més gent. No? Llavors, pues, és una altra moguda Pero bueno, a mi me agrada el club Physics, no? agafar la carpeta o giras y letras, no? es una, otra una No? Fetichismo. Fetichismo. Onanismo. ¿Y esta banda, cuando quan, no es un proyecto, es una banda, eh? Y ahí ho van poder comprobar. Comenzó como proyecto, esto así de proyecto de estudio, por tocar así, grabar unos temas rápidos y al final está la cosa Estamos ahí dando, dando guerra. No se ha diluido el líbido. <laughs> no, no, no, no, al revés, al revés. porque eh, pels qui no te coneguin, Joan Carlos, eh, mm. tens un... Eh, te dedicas a grabar a entre altres coses. Eh, uh Studios, mm-hmm. que te coneguin, molts dels grups que están a Barcelona al de temps pues, han pasado per allá Por, el estudio. Están pasando bastante gente, sí, sí. ¿Cuántos eh, grupos habrán pasado por ahí? ¿Cuánto tiempo llevas con el estudio? Pues ahora va a ser 5 o 6 años, algo así ya y han pasado muchas bandas, la verdad. intento que todo lo que pase por ahí sea de rock para arriba. De rock para arriba. Ni pop y ni, ni movidas de estas. De, de ya va, a surgir lo de Cesio, no? Porque mm. Juan Carlos tenía 14 temas que había compuesto, no? y y en Peligro donde Sanz va decir, hostia, mira, he grabado esta movida, a ver qué os parece y tal. i bueno, ens va agradar i llavors eh, li va dir al Carlos Primates, que és bat bateria Peligro també, pues, per tocar bateria i jo pues, un dia fent coros en Peligro me lancé con mi movida uh -huh. i dice, hostia, pues te echas unos cantes, pues venga, pinrélicos. <laughs> unos granidos. I, I bueno, pues, i després pues, vam gravar, o sigui, abans d'assajar vam gravar un disco, o sigui, això que heu escoltat estava sense assajar. Uh -huh Y a vos, pues mira, al final, pues, pues vamos a hacer unos conciertos, pues venga, pues a ensayar. Y a vos, pues le iba a convidar al Luis, que es baixista en Edwet, y pues nada, aquí estamos con el Percal en Mallorca. Molt bé, no? Mm -hmm. sí, sí, sí. sí. Siempre es és un placer tenir un mallorquí de tornada aquí a la seva terra. El concert d'ahir i avui l'organitza la gent de All Kids Brigade, i encara que ahir no vau tocar amb cap grup de Mallorca, avui sí que ho fareu sí. i m'ha arribat a les mans pues, un adelanto de lo que han gravat eh, la gent de Crash, que també forma part del mm -hmm. col·lectiu i si vos sembla, ja que toquen avui mm -hmm. sí, sí, sí. Eh, anem a escoltar una de les cançons eh, la que sonarà és Cotxos contra bicis Bike versus Cars no sabe per què. gravat a, a Cantomeu Destructor Cantomeu, otra màquina <laughs> doncs haureu comprovat que eren Cerebros Exprimidos. Aquí escoltàvem una de les cançons que apareixen a una de les darreres edicions de la banda, on trobam maquetes eh, del període 1985-1988. Eh, no ve malament perquè també Cerebros Exprimidos no, però Diex Cerebros, una banda formada per en Jaume Triay i la gent de Víctimes, eh, estiran tocant aquesta nit juntament amb Cessio 137, Asac i Crash. Uh mhm. -huh. Però com a la prometida és deuda, anem a escoltar la cançó de, de Crash. <laughs> y la que viene después. Ah, vale, pues la 2, la 2, la 2. pues ara sí, Crash, una banda formada per diferents membres de la, actius a la comunitat punk mallorquina i que, com vos dèiem, estiran tocant avui a la sala Pecados de Major a partir de les 12, diguem. L'entrada són 4 euros perquè aquesta gent se pugui tornar a casa seva. Eh, la gent de SAC i, i Cesio 137, o sigui, a les 12, ai, a les 11. Jo no arribaria abans de les 11. uh, <laughs> eh, de què xerren les cançons de, de la vostra banda, Imanol, perquè tenc aquí els títols Nuestro caso, destino podrido, desolación y desamparo, inaugurando radiación, la humanidad lo ha jodido todo, cançons breus, però... Con candentes, cosa candente. Les tenies pues, fetes, les lletres, o han anat sortint...? No, bueno, quan vam gravar... Primer van gravar la, la part musical, no? Llavors jo em vaig pirar a Mèxic i a ratos libres, va ser estar tres mesos, no? I a ratos libres anava escoltant la gravació i, i bueno, anava escrivint. No? També vam xerrar uh, de, de fer un monogràfic que tractés sobre el tema de, sobre les nuclears. No? Llavors, doncs, les lletres, és un, o sigui, les lletres d'aquest disc, bueno, d'aquesta maqueta, eh, tracten sobretot, però això és un monogràfic de nuclears parla de les, de les diferents vessants, eh, parla del tema, doncs, per exemple, de la injustícia que que pot patir la població una, quan esclata una, una central nuclear. A part d'això, doncs, eh, eh, també tracta sobre el control de la informació per part de l'Estat en quant a la població, també parla sobre la dominació del ser humà eh, per, cap a la naturalesa i els animals, eh, també la contaminació que produeix, per exemple, bueno, tot el tema nuclear, eh, en l'agricultura, en la natura, no? I bueno, bàsicament és tot això que hem parlat, no? Bé, lanza aquí a xarla xapa, però sí, és així. Sí, sí. Bueno, parla de diferents vessants de les conseqüències nuclears, no? És un monogràfic sobre això. Oh, molt bé. Precisament ara m'ha ve el cap una conversació, no sé en qui la tenia, l'altre dia, de, sembla que a Txernòbil està anant-se gent a viure, uh mhm. -huh. en plan... En, com que no hi ha ningú, i pues lo que durin, no? A veure què passa. A ciutat, en plan distòpia, no? <laughs> I mira, cançó que escoltarem a continuació de la vostra maqueta és Ardiendo Pulmones, de què xerra? Pues ara mismo m'has pillado. A veure, com comença? La lletra... És que clar, jo agafo, aquestes comencen a tocar i jo ja, pues, ja me lanzo a cantar. Bueno, ah, mos ho contes després. Vale, pues venga. Uh, la portada és obra d'un altre mallorquí, eh? Sí, en sí, Carles sí. García Ot. Sí, sí. sí, sí. Uh, eh, també l'hauríeu de conèixer pels cartells, com per exemple de l'Octubre Punk, mm. on apareixeu el, el vostre concert i els, uns concerts de les setmanes anteriors. Uh mhm. -huh. Pues ara mos contes d'acabar. Vale. No te quiero. Las centrales nucleares son seguras. Que el peligro son los fallos humanos. No hay peligro en una central nuclear. En sí misma no hay peligro. No hay problema si no cometemos fallos. Eso nos dijeron. No puedo olvidar a los que se atrevieron a decir eso. Quisiera colgarlos antes de morir. No se preocupe. La radiactividad se ocupará de ello. Respiro. tierras y hemorragias, secreto de salud, control de la información, maneja nuestras la intro la deixava ben clar, no? Sí, està clar. També pa, uh, parla això sobretot de, la, de les conseqüències a la salut de, de la radiació no? directa i bueno, poca més, poca, poca cosa més. Pues també tenim aquí entre, ja que vos tenc, eh, he format part de diferents bandes, com dèieu, sí. de Manuel ja ens coneixem fa molt d'anys, sí, sí. eh, amb fuga d'idees, i en Juan Carlos està que no para, com sempre, no? <laughs> I un dels darrers regalillos que ens ha passat era una edición de Rumble Records en CD de Chemtrails. Trails. ¿Qué nos puede usted decir de esto? Viene a ser otro proyecto también tipo, tipo Cesio, lo que pasa que, que este no llegamos a hacer ningún concierto y nada. Sí que había idea de hacerlo, pero al final, por perrerío de, uno o de otro miembro de este, de este proyecto, al final se quedó ahí también en el aire un poquillo. Pero bueno, está gracioso, es hardcore así con intención que suene ochentero y eso, y ahí está. ¿Cuántas copias habéis hecho? Pues mira, 80 creo que se hicieron. 80 me parece hizo yo. Y no, no hay más. Son, son, como 14 temas, ¿no? Sí, en principio hay intención de meterlos todos en un 7 pulgadas. También lo, haría el, el, chaval de Rumble Records. Pero también está por ver, también está en el aire. Como es una cosa que es un grupo que está ahí por estar, es una grabación y ya está, pues tampoco se arriesga mucho a hacerlo. Cuando tenga un poco de dinero, pues lo hará, pero de momento aquí tenemos esto, sí. comparte con otros polifacéticos miembros de la banda, ¿no? Ahí está gente de Violent Adache y de Enfermería de Difuntos, el batería también está en esta grabación y ahí estamos. Pues vamos a escuchar. Nunpunks Sí. ¿Nun ¿De qué habla? ¿sabes? Sí, dice, somos punky, somos monjas, somos punky monjas, <laughs> básicamente el tema. Y fuera. <laughs> com a tomate. Uh, <laughs> pues ara escoltarem a, a SAC, que també toquen amb altres, que ho hem plegat, en plan viatge d'estudios. <laughs> sí, I... de la tercera edat ja, crec. Escoltarem una cançó de SAC que, que apareix al recopilatori i ens fa pudor a la boca, que va començar amb un Batcamp, però que, al, Ara, final... al final ha sortit un, un LP sí, estupendo. Sí. Uh, eh, són bandes totes que canten en català i fan mm. hardcore punk, on trobem Afganistan Llegers, La González, Crack del 29, Malestar Social Culandra, uh, Oletus Punk Band, uh, Revés, Crim, Tralla, Collapse, Cop de Fona de Mallorca, amb una cançó que crec que és del seu darrer single, és la d'Adolescents, uh, A part, Bondaniquens, som i nois, Adenda, Disgrace, Fiasco, Sota Pressió, Repulsa, Interfere i Dissabte. Heu participat de qualque manera amb el recopilatori, gravant d'alguna banda o...? Mm. No saps, no. Ah, bueno, no. tu igual sí, ¿no? No, no, no ningún este, tema. Este me parece que no. No sé. Pues el, eh, se ven a un preu d'allò més econòmic, 5 euros, i la cançó que escoltarem de sac eh, és Secta. claro, lo de Cletus sí. Lo, lo de Cletus sí. Ah, pues. concurs i ben hardcore, eh, els aficionats no vos hauríeu de perdre el concert d'avui. Què vos va semblar el concert d'ahir? Bé, ta mare. Sí, sí, molt bé. Com està la moguda a Barcelona per concerts actualment? Bé, bueno, jo crec que ara mateix està... hi ha molts grups, jo crec que està bastant bé, la veritat, i de molts estils diferents, no sé, la veritat que jo crec que des de fa dos o tres anys hi ha hagut un auge brutal de bandes. També ha ajudat molt que gent diferent ha començat a muntar concerts. Perquè abans estava una mica un, tres o quatre persones a la ciutat, no? i ara inclús hi ha, hi ha hagut col·lectius o sigui, de muntar concerts, com es disciplina, des de fa un temps que porten muntant i no estan muntant munt. Un munt. Després, eh, doncs, bueno, també gent jove de, de cases ocupades i tal, doncs s'estan animant i això doncs, crec que, està fent que creix, cregui, eh, creixi la moguda, no? Quines cases ocupes estan a Campanilla? Pues... És una de les tres més antigues, no? Sí, que... bueno, per, per, per muntar concerts o, per sí. exemple, a l'Astilla, la gent aquesta de Cletus Pumban, que no és Oles... Oles no, com he dit? Le... Bueno, les ah, Acletus... <laughs> Sí, és Cletus, no? ha Cletus. Oletus. Ah, sí, has ah, dit ah, Oletus. Ah, vale. Això. Doncs els Cletus Pumban, aquesta gent, doncs, est uh, estan allà a l'Astilla, fotem moguda, i bueno, doncs està muntant concerts, ajudant, bueno, està, també deixant l'espai perquè monti gent als concerts i bueno, és gent jove que té 20 anys, 21 anys no? i estan a tope les disciplines són més de la... Bueno, són, munten concerts a les roquetes, als bloques a vegades, a, bueno, llocs que jo que sé, la gent potser no sap aquí, però bueno, que es va movent i tenen bona, bona moguda. Bueno, està I, bé. I aquest recopilatori també supos que ajuda a la, a la comunitat punk catalana no? a fer una mica de pinya. Sí, també per conèixer altres bandes, no? potser de, de totes les bandes que surten, a vegades doncs, alguna no la coneixes i bueno, també és una manera de reivindicar lo local no? I, de, i de fer un homenatge a algú que, que es, les bandes que estan creant. Sí, jo crec que l'auge que, que deies és també coincidint amb grups eh, que parlen en català. Sí. I aquests últims tres anys, joder, movien de grups així que, que parlen en català, bueno, cantant en català. Sí, abans no es feia massa, la veritat, i ara mira, bon percal. Pues, també aquí a Mallorca tenim previst eh, editar un recopilatori els propers mesos, des d'aquí el programa 1984 estem preparant pues, una recopilació de bandes de punk que han estat actives el darrer any, una història força actual, i la setmana passada vam, vam presentar alguna, eh, i avui pues, posarem un tema inèdit fins al moment d'una banda de només lotes, eh, que se diuen Desenterrades, no n'hi ha hagut moltes, tampoc a Mallorca, crec, i bon, la presentem a moment, què vos sembla? Vinga. Mm. pues Desenterrades estaran tocant eh, a, a Porto Cristo en el Papes Diurn d'aquí un parell de setmanes, juntament amb Potabilis i Motor 49. Ja sabeu que encara que el cartell posi les 11 i mitja no cal que vos atraqueu abans de les 12. Uh, eh, avui també, a part del vostre concert, n'hi ha una altra de la factoria de so amb diferents grups com, per exemple, record uh, Riot Cats i, i qualcun més que ara no me ve al cap. I, i bueno, no te acuerdas de nada, ¿no? Hoy no me acuerdo de nada. Pero ¿sabes lo que he desempolvado aquí de, del blog Mallorca Punk? no sé si el coneixeu, sí. és un blog així sí, sí. que tenim a Mallorca pues, on fica coses antigues i noves, d'actualitat, discos per descarregar, etc. I una de les novetats que les darreres setmanes s'ha enfilat és el recopilatori que se va fer l'any 1997 amb grupos que van participar de la mostra de música anticapitalista al desaparegut casal llibertari de, de Palma, de Ciutat, del carrer Manuel Azanya. Tu el recordaràs, eh, Juan Carlos? Mm -hmm. En aquest eh, se va fer pues, un concert de tres dies el mes de febrer de l'any 97 on participaven infinitat de bandes d'aquell temps i el projecte consistia en que Chango Records, que era un estudi de gravació que estava instal·lat a l'hipòdromo de Son Pardo, que ja sabeu com vos deien la setmana passada que està tancat, Uh, van anar gravant un tema cada una i el projecte era, pues, crec que era fer un casset, un eh, casset sí. recopilatori, ¿no? Eh, edició un casset, si no recordo mal. No, no lo tengo. No se llegó a ah, editar ah, pues nunca. pues eso es, yo no lo tengo este. Porque faltaba algún tema por grabar mm. de alguna banda. Uh, I se va quedar allà al tintero com tantes coses, no? Uh, gràcies a en Javi Vegas, que el coneixereu per ser el vocalista de la Gran Orquestra Republicana, entre altres projectes, i que va ser qui ho va enregistrar pues, s'ha pogut penjar tot, tota la, aquella feinada que se va fer i el que tinc preparat aquí, no sé si tu fa molt que no ho has escoltat, això és una cançó de Crimen de Cuenca. <laughs> que cabrón. Tu participaves en esta banda, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pues vamos a escucharla. <laughs> me ha traído grandes recuerdos. <laughs> ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos? Ostras, me acuerdo mucho de Julio y del Tito, sobre todo. Dos personajes que había <laughs> por aquí que no veas tremendo los dos, tío. Sí, sí, sí. Y recuerdo también, yo qué sé, el Casal también, mucho, mucho. Yo creo que fue muy importante, ¿no? la aparición de, ese, de, ese, lugar fue un punto de aparte en, pues en la música alternativa en general, ¿no? Y la música cañera. El punk, el hardcore y los grupos que pasaron por ahí, le hemos hablado algunas veces. Sí, sí, sí, sí. Fue muy... Yo creo que fue muy importante aquí en Mallorca ese lugar, porque era donde realmente pasaba todo en aquel momento, era donde se, horneaba todo, todo, tipo de bandas, todo, todo pasaba por allí, todo venía a ese casal. No recuerdo que hubiera otro lugar donde se, hicieran conciertos en aquel momento. Bueno, en Gomila, ¿no? Sí, pero... pero Al bares, ¿no? No había en, en el Fraggle Rock, en Nahual también. En Nahual también tenía mucha, mucha tela. Hmm. Tengo aquí otro proyecto entre manos, tuyo. De mi malón no he traído nada. <laughs> la propia propera que venga ya un especial de las tebas bandas. <laughs> Pero eh, sabía que vendría Juan Carlos, tenía un país de cosas ya desempolvadas. Y, aquí tengo una maqueta que nos pasó Tony, Tony Maltraste, eh, a quien hemos felicitado al principio del programa. Y es NFNB, otro proyecto mallorquín tuyo, ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué nos cuentas de este? Pues nada, es de... Somos dos, el Tony de Taste y yo, aquí haciendo ruido dos noches, allí tomando unas cuantas cervezas y venga con un cuatro pistas a hacer ping-pong con las pistas y, <laughs> y hacer ruidaco, no es otra cosa. Pues vamos a escuchar Extraño Dolor Cerebral, NFNB, que es... Ni frontera ni, ni banderas. de las cosas que se han desempolvado últimamente y que quiero aprovechar para compartir con vosotros es un concierto en el que probablemente estuviste. Es la primera visita de Ratos de Porado en el Casal Libertari. ¿Tocasteis? ¿O no? ¿Quién era que tocó ese día? ¿Lo recuerdas? Hostias, no me acuerdo, pero creo que no, no fuimos nosotros. Pues también gracias a Javi Vegas, eh, quien grababa muchos de los conciertos, pidiendo permiso además. Eh, está grabado ahí ese genial concierto de Ratos de Porado. Sí, sí, sí, la verdad es que ese sí que fue brutal. ¿eh? Sí, sí, lo, recuerdo también con... Sí, es un chavalillo, ¿eh? Sí, sí, tendría 16, 17 años. Pues mira, a ver qué te parece. aprofitar per fer un petit eh, impàs per anunciar-vos un concert homenatge en aquesta banda que escoltau, una banda de Manacó, que se feien dir Tots Sants i que a començament dels anys 90 pues, era de, una de les bandes que havia així de rock dur a Mallorca. Uh, tristament el seu vocalista ens va deixar pues, crec que va ser l'any passat i el col·lectiu de Manacó dedicat a organitzar concerts amb música en viu uh, en aquesta ciutat de Mallorca, Renou Col·lectiu eh, organitza el seu desè aniversari eh, amb un concert homenatge a Tots Sants el proper dissabte 24 de novembre a l'antic punt verd Torre de Genellistes de Manacor. I vos podeu inscriure si teniu una banda i voleu actuar eh, fins al 4 de novembre. Cada grup podrà tocar 30 minuts i com a mínim haurien de fer una versió d'un tema dels Tots Sants. Podeu apuntar-vos a info arroba renoucollectiu.org. Avui toca eh, i aprofitant també per recordar-vos que la setmana que ve el Jarana de Palma estiran tocant Trance i les Roosters, com vos dèiem la setmana passada, divendres, dia 2 de novembre, a partir de les 11 de la nit i amb entrada gratuïta. Però per això mateix, vivim voltant cada vol, vivim voltant cada vol, cada vol. Bueno, ha sido un intento frustrado. Vamos a volver a probarlo y tú nos presentas qué es lo que tenemos entre manos. Un recopilatorio, ¿no? Sí, sí. Esto también es otro, otro proyecto de estos de estudio. Eh, vamos a intentar escuchar a Nuclear Asak. Asao, Nuclear, Nuclear Asao. Nuclear Asado. Ah, es otro proyecto que tienes entre manos, ¿no? Aquí reconozco alguno, algún amiguete, ¿no? El Jauma. Claro, está el Jauma. El mm. Chicano. Eh, ¿El chico también? El chico, exacto. También está el chico ahí con el bajo y luego está el señor Mark. ¿Y tú mismo? Y yo mismo. Es un recopilatorio, eh, lo he editado Tupa Tupa o no? Tupa pues Tupa, tupa Records. Eh, tupa tupa Records. Porque Tupa Tupa era otro sello. Exacto, de aquí de Mallorca. De aquí de Mallorca. Y el recopilatorio se llama Escoria, es un flexi, como los que ya no se ven, o un sucedáneo de flexi, eh, donde aparecen un chorro de bandas, ¿no? ¿Las recuerdas? Eh, 466 pues barra 64 es una de ellas. Sí. Ah, ASAC sale también, ¿verdad? Asak sale, Nuclear ASAC, Craniseptic. Craniseptic. El puto débil, Tithing, Traya y Sominois. Y Sominois. Todo bandas de... De caña. De caña por un tubarro, ¿no? Pues vamos a hacer un intento de escuchar la nuclear ASAC. <laughs> nuclear ASAO. <laughs> sí. Lo breve, si es intenso, dos veces breve. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya casi estamos llegando al final del programa. Eh, ¿Queréis invitar de alguna manera a la gente para que se decida por uno de los conciertos de hoy? Porque también a las 8 de la tarde en Inca eh, están tocando una banda paralela a bueno, una, otra banda que tiene Rafa de Escoria, que se llama Instinto Animal, en la Plaza de Oriente. Y había el concierto de la Factoría de So y otro en Puerto Cristo, en el Y luego eh, en Palma, como os decíamos al principio del programa, estáis vosotros mismos. Eh, Cesio 137, eh, también está Nasac, Diex Cerebros y Crash. y Crash. 4 euros, no llegues antes de las 12 <laughs> y quédate hasta el final. Eh, bueno, vamos a escuchar otro tema de, la maqueta. ¿Queréis elegirlo? Sí. la humanidad lo ha jodido todo. El corte número 5. <laughs> A ver, vamos a volver a intentarlo. Porque creo que sigue sonando ratos de polado de fondo, ¿no? Sí. <laughs> <laughs> para civil inspira algo esta letra Larry eh, acerca del apocalipsis, el próximo apocalipsis? Pues, hace años que vengo, para mí, el exterminio total la el 80% de la población mundial tiene que desaparecer para que los mismos de siempre sigan teniendo el poder de este planeta y han empezado con qué. Su estrategia empieza con el introducir el picudo rojo. Y la Pasan, pasandicia, algo así. Hay otro más que es mucho peor. Tenemos una plaga en la isla. Eh, estamos hablando con Larry, un vecino aquí del pueblo de Algaida. Que, Se carga las palmeras en nada. <laughs> Eh, hablamos del picudo rojo. Es un escarabajo de, los, de estos que sobrevivirán a la hecatombe, que se ha instalado en Mallorca y que ha empezado por las palmeras. En el centro de las palmeras. Y en dos años no quedará ni una palmera en Mallorca. Pero seguramente no quede nada en dos años tampoco. No. <laughs> bueno, muchas gracias por venido venido. se acabado el nuestro temps aquí. gracias a Valros en Ens veiem d'aquí una estona y ens acomiadam amb una cançó que, que il·lustrarà una mica la darrera notícia que tenim d'un concert que encara falta. Serà la segona setmana, el segon divendres del mes d'abril. El podeu marcar en vermell a les vostres agendes. Ve una banda de Suècia que se fa dir Mob 47 a tocar la factoria de so. Uh, <laughs> I com que teníem més ganes d'escoltar la cançó Mangel de Protest Bank, va ser el mateix, no? Ens <laughs> acomiadam amb la cançó Mangel del seu EP de 32 cançons In Bang We Trust, de Protest Bank, que és el mateix que amb el 47, gairebé. Salut. Vinga, adéu, adéu. Gràcies. adéu. Gràcies. no, Pazara gireceğiz. Pazara gireceğiz. Ateşten gerçek sanki Benim yatan devlettir Es es gönderiş Es es gönderiş energy! Energy!